بسم الله الرحمن الرحيم المجرد والمزيد مجرد ومزيد يك مجرد ثلاثي ومزيده مجرد ثلاثي ومزيدش ابتداء ثلاثي ثلاثی بعدش رباعی رو میاره به دقت بفرما فهم التلميذ الدرس حمل الجمل القطن لعب الولد این سه مثال رو بروشون هم دقت کن فهمه آورده افهم الاستاذ و التلمیزه فهم التلمیز و الدرسه افهم الاستاذ و التلمیزه حمل الجمل والقطن حمل الرجل الجمل لعب الولد لاعب الولد فهما حمل و لعبه مجرد هستند اما افهمه حمل لاعب اینا مزید هستند افهم یفهم و افهم حمل يحمل تحمیل لاعب يلاعب ملاعبه یعنی چی؟ یعنی در اولین سیغه مازی اینا حرف اضافی وجود داره فهمه سه حرف اصلی هن. پس این حمزه چیه؟ میگیم این حرف اضافیه پس این بهش میگن مزید بهش میگن چی؟ مزید حروف اصلیش چند تا هستن؟ سه تا به این خاطر بهش میگن سلاسی مزید چی؟ سلاسی مزید امثله گروه بعدی دقت بفرما دفع الماء السفینه اندفع الماء دفع اندفع در اندفع همزه و نون الف و نون اضافی اند در رفع ارتفعت الرايه دقت داشته باش در دفع اندفع در اندفع الف زائده در رفع الجندی و الرأية ارتفعت در ارتفع رفع ارتفع الف و تا اضافیند چی و چی؟ همزه او همزه او کجا رسیدید؟ همزه و تا اضافیان در اندفعه همزه و نون من گفتم الف اینی که در ابتدای همزه بهش میگن حمر الورد و احمر الورد حمر حروف اصلی هستند احمر چی و چی اضافی هستند یک همزه رای اضافی بر رجل و سارقه تزاره بر رجلان. در تزاربه چی و چی اضافی هستند تا و الف حسن الجو تحسن الجو در تحسنه چه اضافی هست؟ و یکی از سیل ها به اینا اولی ها میگن سلاسی مجرد به اینا میگن سلاسی مزید یعنی اینا سلاسی هستند ولی مزیدند یعنی به اعتبار حروف اصلی سلاسی هستند ولی حرفای اضافی درشون اضافه شده رضی الولد عن ابنه استرضا حمزه و سین و تا همزه و سین و تا حدب الظهر احدودب الظهر در حدب احدودب اگر دقت بفرمایی همزه و واو و دال بعدی یکی از دالها اضافیان پس 126 میل قاعده كتاب دقت بفرما الفعل المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية فعل مجرب آن است که باشد تمام حروفش اصلی مانند فحیمه حمله لعبه دفعه رفعه حمیره ضربه حسونه رضیه حدبه هفت الفعل المزيد ما زيد فيه حرف او اكثر على حروف حروفه الاصليه فعل مزید آن است که اضافه شده باشد در آن یک حرف یا بیشتر بر حروف اصلیش فعل مزید اونیه که بر حروف اصلیش حروف اضافی یک حرف یا دو حرف یا سه حرف اضافه شده باشه مانند افهمه که همزه درش اضافیه حمله که یکی از میمها ابا الف اندفعه همزه و نون ارتفعه همزه و تا احمره همزه و را الى آخر 128 الثلاثی یکون مزیدن فیهی حرف او حرفانی او ثلاثه حروف ثلاثی یک حرف درش اضافه میشه دو حرف درش اضافه میشه یا سه حرف یک حرف مانند افهمه که همزه درش اضافیه مانند حمل و لاعبه سه مثال اولی فقط یک حرف اضافی دارند اندفعا ارتفعا احمره تزاربت حسنار دو تا حرف درشون اضافی هستن در استربا و سه تا حرف اضافی درش وجود داره این خب یعنی این اشتباهی نوشته حدبه باید می نوشته بله کتاب شما اشتباهی نوشته این حدبه هست یعنی کج شد کمر حمیده شد دیگه هر چی هر چی از اون چی دو تا باشه چی سه تا باشه بیشتر از سه دیگه در سلاسی اضافه نمیشه از نمیشه نه یا دو حرف اضافی میشه یا یک حرف یا دو حرف یا سه حرف تمام ابواب سلاسی مزید و موقع که انسان بررسی میکنه میبینه یا یک حرف اضافی داریم اونا سه باب هستن باب افعال و تفعیل و مفاعله باب انفعال و افتعال و افعلال و تفاعل و تفاعل اینا دو تا حرف اضافی دارن استفعال افعیلال اینا دو تا اینا سه تا حرف اضافی دارن خب بیا اینجا مجرد الرباعي ومزيده مجرد الرباعي ومزيدش بعثر الهواء الورقه إن رباعی مجرده يعني تر چهار تا حرف یعنی يعني پخش کرد پراکنده کرد بعثر الهواء و الورقه برگها را بعثره حرجمه اطمئن اه، تمعنه بعثره و حرجما و تمعنه اینا رباعی مجردند اینا رباعی چی هستن؟ بعثره مزیدش تبعثره احرن جمع تمعن اطمعن دیدی که درش چی شده؟ حروف اضافی اومده حالا بیا روی قاعدهش مزید الرباعی تكون زیادته حرفن او حرفه در ربائی مزید یا یک حرف اضافی وجود داره یا دو حرف یک حرف مانند تبعثره که فقط تا اضافیه اما در احرن جمع دو تا حرف اضافی داریم یکی حمزه یکی نون در اطمعنه بازم دو تا داریم یکی حمزه یکی نون بیشتر از دو تا دیگه نیست نه دیگه در ربایی بیشتر از دو تا دیگه حرف اضافی نداره خودش از خودش چهار حرف اصلی داره دو تا دیگه که ما بیاریم میشه 6 تا حرف مثل اطمعنه اگر حساب کنیم 6 تا هستن حمزه تا میم همزه دو تا نون با هم میشن 6 یعنی جمع شدند یعنی چی؟ تل الابل یعنی شطور جمع شد هر جمع رائی هر جمع متعدی جالب اینه که جمع هم لازمه جمع یعنی جمع کرد ولی جمع یعنی جمع شد تل الابل یعنی شطور جمع شد خب بیا در درس بعدی حمزتا الوصل والقطع همزه های وصل و همزه های قطع سمعت الدرس فانتبهت انتبهت درسی. همزه وصل اونیه که در ابتدا خونده میشه ولی در وسط خونده مثلا شما همین مثال رو دقت کن سمعت درس فن تبهتو همزه خونده نشد خونده شد ولی اینجا که ابتدا اومده روبروش ان تبهتو درس اینجا خونده میشه پس اینو میگه همزه وصل همزه همزه قط نه همزه قط همیشه خونده میشه جربت الصدق و اختبرته اختبرت الصدیق تو از صدیقه یعنی نه دیگه این روبرو رو برای تو به خاطر این آورده که اینجا در ابتدای جمله اینجا خونده میشه ولی در این جمله خونده نمیشه انتبهتو فانتبهتو یکیه این فا, فا که جزو انتبهتو نیست چون فا اومده خونده, خونده نمیشه دیگه وصل میشه با ما قبلش فانتبهتو ولی در اینجا در روبروش نه قبلنش کلمه وجود نداره تا ما وصلش کنیم مجبوریم با همزه شروع کنیم متوجه شدی؟ جربت الصديقة واختبرته اختبرت الصديقة إذا سمعت الدرس فانتبه انتبه للدرس اینا همشون اه، چیه وصله إذا صادقت فاختبر اختبر الصديق سررت من انتباهك من انتباهك انتباهك سرني يعرف الصديق بالاختبار بال اختبار این همزه وصله اختبار الصديق من الحزم من استمسك بالحق فاز استمسكتو بالحق اینا همشون تا اینجا کار هنوز وصلا علمتو به نجاحی فستبشرتو فستبشرتو میبینی همزه خونده نمیشه استبشرتو به نجاحی اینجا خونده میشه به خاطر که در ابتدا اومده قل الحق واستمسك به استمسك بالحق لا تيأس واستبشر استبشر ولا تيأس لا شيء كاستمساك المرء بالحق استمساكك بالحق فضيلة أعجبني استبشارك استبشارك أعجبني ينهمو هنوز واصلا إذا علمت فاعمل بعملك اعمل بعملك بازهم واصلي تقبل المعروف واشكر بازهم واصلي اشكر من صنع من صنع المعروفة تناسى الشر واذكر الخير اذكر الخير اگر اینجا دقت کرده بودی تمام این همزه ها چی بودن؟ وصل بودن تمام اینا چی بودن؟ وصل بودن جا؟ قطع اونیه که چه در وسط کلام چه در چه در وسط باشه چه در ابتدا خونده میشه چه در وسط باشه چه در چی؟ بله بله من الان سال برات میارم بحث اینجا دقت کن میگه زمانی که تو امثله قسم اول رو نگاه بکنی میبینی که همشون شامل بر فعل ماضی هست یا امر یا مستر و هر یکی از اینها در وسط کلام واقع شده و با همزه شروع شده ولی زمانی که بخونی میبینی که این همزه در وسط خوانده نمیشه و میفته و زمانی که نگاه بکنی به امثله قسم دوم میبینی این افعال و این مصدرها در اول هر جمله هستند و میبینی زمانی که اینا رو بخونی همزهشون خونده میشه و نمیفته پس این حمزه زمانی که جمله متصل باشه به یک چیزی میفته لذا این نوع همزه رو حمزه وصل میگویند زمانی که بر بگردی به شیش, به مثال حمزه اول میبینی که کلمات شروع شدن با حمزه وصل با همزه چی؟ بله و زمانی که بیایی به امثله شیشتای اولی میبینی که کلمات شروع با چه شدند با همزه وصل شروع شدند ماضی خماسی یعنی ماضی که پنج حرف است این انتبه انتبه چند حرفه ماضی خماسی خب امرش هست و مصدرش دیگه و زمانی که تعمل کنی امثله شش امثله دوم را یعنی از شش به بعد میبینید که کلمات که شروع شدن با همزه وصل ماضی شش حرفی هستند ماضی چند حرفی استمسکه شش حرفیه دیگه امر و مصدرش و ستای آخری هم ستای آخری رو دقت کنی فعل امر هستن فعل چه هستن؟ فعل امر هستن همه اینا همزه وصل بودند همه اینا چه همزه بودند؟ خب بیا روی قواعد همزة الوصل سدسي قاعده سدسي همزة الوصل همزة تزاد في اول الكلمه همزة وصل همزة است که در اول کلمه اضافه میشه ببین اینجا دقت کن مثلا ما میگیم نصر ينصر ما از ينصر اگر امر درست میکنیم درست بکنیم میشه انصر ولی این حمزه رو ما آوردیم چون خونده نمیشه ببین تن سرو ت رو برداریم نون ساکن خونده نمیشه حمزه بیاریم تا خونده بشه اون سر ولی در وسط آخه ما نیازی نداریم به این همزه قالن سر گفت یاری کن قالن ما نون با ما قبلش میخونیم همزه وصل در این وسط میفته متوجه شدی الان میگه همزه الوصلی همزه تزاد فی اول الكلمه همزه وصل همزه است که اضافه میشه در اول کلمه توصل بها الى النطق بالساکن تا بتونیم به وسیله همین همزه ساکن رو بخونیم وهي تثبت في بدء الكلام همزه وصل در ابتدای کلام ساکن اه، ثابت میمونه مانند انتبهتو لدرس اختبرتو صدیق مانند امثله روبرو و تسقط فی درجه اما در وسط کلام میفته و تكون في الماضي الخماسي والسداسي وامرهما ومصدرهما وامر ثلاثي و این همزه وصل چه جاهایی وجود داره در ماضی اه، پنج حرفی شش مثال اولی و سداسی شيش مثال بعدی و امرهما و امر اینها روبروشون دقت کن امرهاشون اومدن مانند استبشر ولا تیأس و مصدرهما و در مصدرشون استمساکو که و امر ثلاثی و در امر ثلاثی هم همزه وصل وجود داره مانند امر انصار اسمع قاعده 131 همزه القطع تثبت فی بدء الكلام و درجه همزه قطع به اون همزه گفته میشه که در ابتدای کلام و در وسطش میسه. که همزه الماز الرباعی و امره و مصدره مانند همزه دقت بفرما مانند همزه مازی چهار حرفی اکرمه چند حرفیه این همزه همزه قطعه اینو اگر ما در وسط هم بیاریم نمیفته جاء سعید فاکرمته دیگه نمیگیم فکرمته باید بگیم فاکرمته نمیتونیم بگیم فکرمته همزه رو حذف کنیم چه در وسط باشه چه در ابتدا همزه قطع نمیفته و امرش اذا جاء سعید فاکرمه نمیگیم فاکرمه فاکرمه و مصدر در مصدر هم همچنین و همزات الأسماء والحروف ما عدا بعض الأسماء همزه های اسمه ها و حروف همزه های قطع هستند جز بعضی از اسمها. ها جز بعضی از چی؟ و همزه های ها و حروف همزه قطع می باشند جز بعضی از اسمها و همزه الفلام همزه الفلام مانند الکتاب طل کتاب بی؟ همزه خونده نمیشه چون این همزه الفلام چیه؟ قطع نیست کل همزه هایی که در اول اسم میاند همزه قط هستند جز بعضی از اسم ها مانند ابن اسم آ اینجا آورده چند تایی رو و امرأه و سنتان و سنان و امرؤون و ابنتون و ایمونو و ابن اینا اسم هایی هستند که همزه اسم هم میگیم حروف مانند احمد احمد اسم هست یا نیست خب این همزه همزه قطعه چه در وسط بیاد چه در اول بیاد ایوب ابراهیم اسماعیل همزه های اسمها همزه قطع هستن جز بعضی از اسمها که اینجا چند تایی تو بحث آورده و حمزه الفلام اونجایی که الفلام بیاد الکتاب الرجل این حمزه قطع نیست حروف حروف کلا قطع الا دیگه الا موقع این الا حرف دیگه خب الا رو دیگه نمیتونی برش داری باید در چه در ابتدا چه در انتها اینو داشته باشیم پس حمزه افعال خماسی و صداسی یعنی اون ماضی که پنج حرف داره و اون ماضی که شیش حرف داره چه مصدرش چه امرش اونا همزه های وصلی هستن که تمام این مثالهایی که اینجا آورد و همچنین امر سلاسی همچنین همزه امر مانند اعلم علم انصر اسمع این همزه ها همزه های وصلی هستن خودش دیگه کامل گفته بود